Awit ni Solomon, Kabanata 2 Isa lamang akong rosas na sa saron ay naligaw. Sa libis nitong bundok, isang ligaw na halaman. Mangingibig, katulad mo'y isang liryo sa gitna ng kasukalan. Namumukod ka sa lahat, bukod tangi, aking hirang. Babae sa gitna ng kagubatan, katulad niya ay mansanas. Sa lahat ng mga tao, siya'y walang makatulad. Ako'y laging nananabik, sa lilim niya'y manatili. Ang tamis ng bunga niya, kung kanin ko'y anong sarap. Nang ako ay kanyang dalhin sa sagana niyang hapag, sa piling niya'y nadama ko ang pag-ibig niyang tapat. Ako'y kanyang pinakain ng sariwang mga ubas at magiliw na binusog ng matamis na mansanas dahil aking puso'y uhaw sa pagsintamong wagas. Ang kaliwa niyang bisig ang siya kong inuunan habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay. Ipangako niyo sa akin, mga dalaga sa Jerusalem, sa ngalan ng mga usat, mga hayop na matutulin, ang aming paglalambingan ay di niyo gagambalain. Babae, ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig, mga gulod tinatahak upang ako'y makanig. Itong aking mangingibig ay tulad ng isang usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya, sumisilip sa bintana upang ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang sinabi. Mangingibig, sa akin ay sumama ka. Halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tagulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnat namumukadkad, ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy masayang umaawit ang mga puno ng igos, hinugna ang bunga, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika, at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan at nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Asong gubat ay hulihin, maninira ng ubasan, baka pumasok sa ating namumulaklak na ubasan. Babae, mangingibig ko ay akin, at ako na may kanya. Sa gitna ng mga liryo, kumakain ang kawan niya. Hanggang dilim ay maparam, ganito ang ginagawa sa pag-ihip ng amihang umaga ang siyang badya. Magbalik ka, aking sinta, magmadali ka, aking mahal, tulad ng pagtakbo ng usa sa kaburulan.